Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ ԼՂՀ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի եզրափակիչ լիագումարն իստում, որը տեղի ունեցել հունիսի 10-ին, կառավարությունը ազգային ժողովի հավանությանն է ներկայացրել իր 2015-ից 2017 թվականների գործունեության ծրագիրը, դնելով իր վստահության հարցը։ Սա սահմանադրության պահանջն է։ Խորհրդարանը ծրագրի քննարկումն ավարտելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին որոշման նախագիծ չի ներկայացրել, ինչը նշանակում է, որ կառավարության ծրագիրը համարվել է հավանության արժանացած։ Հունիսի 11-ին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հրավիրած մամուլի ասուլիսի թեման հենց կառավարության հիշյալ ծրագիրն էր, որով նախատեսվում է Համախառն ներքին արդյունքի տարեկան 8-ից 11% իրական աճ, ներդրումների ծավալի 10-ից 15% միջին տարեկան աճ, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի շուրջ 10% միջին տարեկան աճ, ներմուծման նկատմամբ արտանման աճի առաջանցիկ տեմպեր, 2000-ից ավել նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նվազագույն աշխատավարձի եւ թոշակների Ամենամյա բարձրացում էլեկտրակայանի արտադրության տարեկան ծավալի աճ այն հասնելու մինչև 400 միլիոն կիլովատ-ժամի, լղ էներգետիկ ամենտանգության աշճանի բարձրացում եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում ծնելիության ցուցանիշի աճ խթանում։ Սրանք այն հիմնական ցուցանիշներն են կամ հիմնական պարտավորությունն է, որը ստանձնում է կառավարությունը եւ համոզված եմ, ինչպես անցած տարիներին, այս երկու տարին մեզ հաջողվելու է կատարել այդ ստանձնած պարտավորությունը։ Ծանր, բայց համոզված եմ, որ ստացվել է, որտեղ տնտեսագետը հասկանում է ինչ է նշանակում 8-ից 11% տնտեսական աճ համաշխարային ընդհանուր գլոբալ տնտեսական ճգնաժամի պարագայում, հասկանում է այն հանգամանքը, որ օտարերկրյան ներդրումների եւ տարբեր միջազգային ծրագրերով բարեգործական եւ ներդրումային ծրագրերի իրականացման առումով ունենք քաղաքական եւ այլ ռիսկեր, բայց նման պարագայում ապահովել եւ ներդրումների աճ եւ տնտեսական աճ եւ ժողովրդագրական ցուցանիշներ, սա համարում եմ կարեւոր եւ անհրաժեշտ պատասխանատվություն է, որը մենք ստանձնում ենք։ Աշխատատեղեր հիմնականում բացվելու են հանքարդյունաբերության, հիդրոէներգետիկայի, գյուղատնտեսության, վերամշակող արդյունաբերության բնագավառներում։ Կառուցվում են եւ շարունակելու են կառուցվել հիդրոէլեկտրոկայաններ։ Տասնյակ պրոյեկտներ ունենք։ Եվ դա առաջին հերթին աշխատատեղեր շինարարությունում ժամանակավոր, հետո աշխատատեղեր արդեն այդ ուղություններում նույն մադաղիսում ձկնաբուծության ուղությամբ արդեն ունենք Ղարաբաղում արտադրված փոքր ձկներ արդեն ունենք գործող համակարգյալ զուգար եւ շինարարություն եւ արտադրություն բայց սա այն պրոյեկտն է նույն այդ ընկերությունը ունենալու է 100-ից ավել աշխատատեղեր իսկ արդեն մի քանի տարի հետո հարյուրավոր աշխատատեղեր ունենք ուղղություն հանքարդյունաբերությունը Առաջկային պլանավորում ենք արդեն աշխատեցնել Խարաբզուխի հանքը, որը թույլ է տալու ապահովել մեր էներգետիկ անկախությունը այլընտրանքային աղբյուրների հաշվին, այսինքն ջերմության կացաներում բացի փայտից եւ ավելի շատ օգտագործելու այդ Խարաբզուխը եւ այդ անտառը կտրելու խոսակցությունն ինչ որտեղ կմեղման, այսինքն նույն քարածուխը օգտագործելու ենք մեր կացաների համար որպես վառելիք։ Կաշենը կաշխատի տարեվերջին կամ մյուս տարին, որոնք լրացուցիչ աշխատատեղերի հնարավորություն է տալու։ Գյուղատնտեսությունում շատ մեծ պրոյեկտներ ունենք վերամշակման ուղղությամբ, առաջիկայում հնարավորություն ենք ունենալու ցույց տալու նոր ստեղծող պահածոների գործարաններից մեկը Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարանում շատ ժամանակակից, որը հնարավորություններով չի զիջում Արցախրուտի մասնավոր պետական համատեղ ծրագիր է եւ բազմաթիվ այլ ուղղությամբ, բայց հիմնականը հիդրոէներգետիկա, հանքարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, գյուղմթերքների վերամշակում, թեթև արդյունաբերություն։ Իսկ աշխարհագրությունը Գովսականից մինչև Թալիշ, Թարվաճարից մինչև Արևշատ Կամարաքսի ափ։ Ունենք ծրագիր Թարթարի ջրի տեղափոխումը Թարթարի Աչափնյա ջրանցք, որը մոտ 6 միլիարդ դրամի ներդրումների անհրաժեշտություն է, եւ սա մեր առաջկա ամենախոշոր պրոյեկտն է, որ պետք է կյանքի կոչենք հնարավորություն է տալու մոտ 15000 հեկտար լրացուցիչ ռոռոկովի տարածք ունենալ Մարտակերտի շրջանում եւ Ասկերանի, ինչու՞ չէ նաեւ Մարտունը։ Մինչեւ Մարտունի համարյա Մերթաշենի տակ։ Ջրանցքը, որը սկիզբ է առնում Մադաղիսից, ցավոք ջրբաժան մասը գտնում է հակառակորդի վերահսկողության տակ եւ դրա համար մենք չենք կարողանում այդ ջուրը օգտագործել։ Մինչեւ Մարտունի համարյա Մերթաշենի տակը Այս ջրանցքը շրջանցող մենք ունենալու ենք ինքնահոս, նախագիծը արդեն հաստատված է, մնում է ֆինանսական աղբյուրները հայթայթել։ Անցած տարի մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների թիվը նվազել է, ինչի պատճառներից մեկը օգոստոսին շփման գծում աննախադեպ լարվածությունն էր։ Կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է զբոսաշրջությունը խթանելու նպատակով, որոնցից մեկը փառատոների կազմակերպումն է։ Առաջկային տարբեր փառատոններ են լինելու։ 27-ին թթի փառատոն։ Կարծեմ այդ օրը թթյողել են թորելու։ Հրավիրվում են բավականին շատ։ Կազմակերպել են տարբեր այլ փառատոններ։ Հունիսի 20-ին Արցախ հայրենակցական միության հետ համատեղ մենք նոր քայլ ենք սկսել, նախաձեռնություն ենք կատարում Արցախի հայնակցականը հայտարարել է կոչի արել ցակումով Ղարաբաղցիների եւ հայերին գոնե մի շաբաթ կամ մի անգամ լինել Արցախում ողջունել ենք մենք մեր կողմից սա պլանավորված ծրագիր եւ արդեն ամսի 20-ին Վարդենիսի եւ Խարվաճարի ճանապարհին Սոտքից մի քիչ ներքև դիմավորելու ենք 100-ից ավել մեքենաներով Ղարաբաղ այցելող նախկին Ղարաբաղցիների, որոնց մեծ մասը Ռուսաստանից, որոնք այդ կոչը հարգել են եւ օր-օրի շատանում են։ որ Մարտակերտ Վարդենիշ ճանապարհը, որով Արցախ են գալու մեր հայրենակիցները, գործադիր իշխանության ղեկավարի հավաստմամբ տարեվերջին արդեն հիմնականում կառուցված կլինի, իսկ մոտորերս կսկսվի ասֆալտապատումը։ Կառավարության 2015-ից 2017 թվականների գործնեայության ծրագրում կարևոր տեղ է հատկացված յենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Բնակչությունը մանավանդ դժգոհ է տրանսպորտային սպասարկումից, Արայիկ Հարությունյանը խոստովանեց, որ տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման փաթեթային սկզբունքն իրեն չի արդարացնում եւ տրանսպորտային քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտություն կա։ Մենք ժամանակին հաստատել ենք տրանսպորտային ծառայությունների իրականացման հատուկ կարգ, որով փաթեթային սկզբունքներ աշխատում իբր մի գյուղից մյուս գյուղ կամ մի գյուղից Ստեփանակեր, որը շահութաբեր, եկամտաբեր է կամ մյուսը վնասակար է, իրար փորձել միավորել, ստեղծել ունենալ փաթեթ, որով պետք է լուծվի այդ խնդիրը։ Բայց մենք ունեցանք հակառակը։ Տրանսպորտի բնագավառում Մենք ոչ թե առաջընթաց ենք արձանագրել, այլ լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել ոչ ճիշտ եւ մեր երկրի իրականությունը հաշվի չառնելու արդյունքում է սա եղել եւ պետք է վերանայել կոնկրետ ինչ մեխանիզմ է լինելու, թե համայնքի ղեկավարները իրենք են որոշելու իրենց գյուղից շրջենտրոն Ստեփանակերտ թե այլ բնակավայրեր ինչ երթուղիներ ունենալու թե շրջվարչակազմի կառավարության հետ համատեղ ենք անելու բայց այն որ կա մեծ դժգոհություն եւ մենք ընդունում ենք, որ դժգոհությունը տեղին է եւ պետք է լուծել միանշանակ։ Վարչապետին, որը ազատ հայրենիք կուսակցության ղեկավարն է, ազգային ժողովի ընտրության օրվանը նախորդող Քարոզարշավի շրջանակներում ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ մարդիկ իրենց վրթովմունքն էին հայտնում Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության սակագներից, համարելով նաև, որ բջջային հերախոսի համար սահմանված ամսական բաժանորդավաճառը պետք է վերացվի։ Կառավարությանն ինչ որ չափով հաջողվում է ներգործել սակագների վրա, ինչ որ չափով նվազեցնել դրանք, սակայն կան հանգամանքներ, որոնք հաշվի չառնել հնարավոր չէ, ասաց Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլոր համայնահանդիպումներում այդ բաժանորդ հավճարի հետ կապված խնդիրը եղել քննարկման փուլում է։ Սեփականատերը ներդրողը ինչ ասում, ասում է այդ բաժանորդ հավճարը որ զրոյացնենք, մենք կորուստ ենք ունենալու այսքան գումար։ Դա նշանակում է, որ մեր ներդրումները մենք հետ չենք ստանալու։ Մենք պետք է հասկանանք, ամեն մի ներդրում պետք է ապահովի հետ գնում։ Ներդրողը պետք է այդ գումարը հետ ստանա։ Շահումյանի շրջանում կապի բնակավար մանավանդ բջջային եւ ընդհանուր հերախոսային հավաքագրված գումարը չի հերիքում այդտեղի սպասարկող ազնագազմի աշխատավարձը վճարելու եւ դիզվարելիքի համար, որ այդ վշկաներ աշխատեցին ու առնող։ Տարածքը գնոսը բնակեցված, ներդրումները պահանջում են շատ մեծ, հետ գնումը շատ փոքր։ Խնդի ունենք։ Դրա համար բանակցություններ գնում ես չեմ ասում դա այդպես չէ։ Իդեպ ինչ է կատարվել։ Ակտիվ համացանցի զարգացում ցավալում Ղարաբաղում տնօրենությունը արդեն դժգոհում է եւ զգում են, որ ուզում է մի քիչ դանդաղեցնել համացանցի տարածումը։ Պաճառը համացանցը հասանելի դառնալուց հետո բջջային կապը քչանում է համացանցային կապը, ավելի ակտիվանում, ավտոմատ մտքագրումները քչանում են։ Եվ 2015 թվականի 5 ամսվա արդյունքները պլանավորածից ցածր էր։ Ես կողմից այնպիսի ցանկություն կար, բայց մեր կողմից էլ հակառակը մենք պահանջում ենք, որ համացանցը կար ժամանակահատվածում տարածել եւ բոլոր գյուղերում ունենալ համացանց։ Սա խնդիրներ են, որոնք մենք պետք է լուծենք։ Հայաստանում էլեկտրոէներգիայի սակագինը վերստին բարձրանում է։ Մտավախությունը, թե այս անգամ նույնպես դա կհանգեցնի էլեկտրաէներգիայի թանկացման մեզ մոտ, հաստատվեց։ Ինչ է կատարվելու Արցախում, եւ ամենաշատը սա է մեզ բոլորիս մտահոգում անկախ սակագնից նախագահի նախընտրական ծրագրում կար եւ կառավարության գործունեության ծրագրում նախատեսված է եւ 2015 թվականի բյուջեում այդ գումարները արտացոլված են, որ բնակչությունը վճարելու է նույն սակագինը ինչքան էլ բարձրանա։ Դեռ այդ ծրագիրը մինչև 17 թվականը գործելու է։ 17 թվականից հետո արդեն նոր իշխանություններ կորոշեն մեր երկիր նախագահական երկիրը եւ իշխանությունը ձևավորում է նախագահի ղեկավարությամբ։ Դրա համար մինչև 17 թվականը մեր բնակիչները վճարելու են նույն սակագինը։ Այլ սպառողների առումով վճարելու են այն սակագինը, որը լինելու է Հայաստանում։ Բազմաթիվ անգամ քննադատությունների են դաշնացել, որ այսքան հեկեր են կառուցում, բա ոնց է որ թանկանում է։ Եվ բազմաթիվ անգամ արձաբանել եմ այսօր եւս։ Այդ հեկերը կառուցում են օտարերկրյա ներդրողների հաշվին։ Նախնական միջև 70-80 միլիոն դոլարի արդեն ներդրում է կատարվել, եւ այդ ներդրման 95 կամ 98%-ը օտարերկրյա ներդրումներ են։ Եվ այդ մարդիկ ինչ են պահանջում մեզանից գոնե Հայաստանում գործող սակագները ապահովել։ Ռիսկային գործոնները բոլորը մի կողմ են դնում այդ մարտիկ անտեսում են, բայց ասում են գոնե, եթե մենք այդ ներդրումը պետք է կատարենք Արցախում, ապա նույն սակագինը տվեք։ Եթե ավելի ցածր եք տալ, ապա ինչու պետք է ընտրենք Արցախ։ Նրանց հիմնական նպատակը ներդրումներն է, իսկ ներդրումների հիմնական նպատակը շահույթ ստանալը ներդրումների հետ գնումն է։ Հարց. Բա ինչու են կառուցում Եթե չկառուցենք, ցակագինը կլինի ավելի բարձր։ Մենք ստիպված պետք է ձեռք բերենք այդ հոսանքը, գնենք Հայաստանի Հանրապետությունից, հիմնականում ջերմային էլեկտրակայաններից, որտեղ Հայաստանն էլ ունի խնդիր։ Ջերմային կայանների արտադրած էլեկտրակայանն շատ ավելի թանկ է, քան Ղարաբաղում գործող հիդրոէլեկտրակայանները։ Եվ ստիպված ենք լինելու կամ ավելի բարձր սակագին դնել արելի սպառողների համար, կամ պետական բյուջե փոխհատուցել գների տարբերությունը։ Երկրորդը, այդ հիդրոէլեկտրակայանները ստեղծվել են աշխատատեղեր վճարում են հարկեր, շատ մեծ հարկեր, որոնք թույլ են տալիս այսօր հենց նույն մեր բնակիչների կողմից վճարվող էլեկտրակայանի տարբերությունը սուբսիդավորել առաջին հերթին այդ ընկերությունների ստացված արդյունքի։ Դա ապահովել է տնտեսական աճ, դա ապահովում է մեր երկրում աշխատատեղերի ստեղծում։ Եթե կառավարությունը նպատակահարմար գտնի, որ այդ բարձրացումը այլ սպառողների համար կարող է խանգարի տնտեսական զարգացմանը, ապա ունենք սուբսիդավորման քաղաքականության հնարավորություն օժանդակելու այս սպառողներին, որը մենք համարում ենք ռազմավարական կամ անհրաժեշտ։ Ինչու սուբսիդավորենք հանքարդյունաբերությունը։ Ինչու սուբսիդավորենք այն ուղությունները, որտեղ հնարավոր է վճարել այդ էլեկտրակայանի դիմաց։ Ունենք խնդիր ռոռոկման ուղություններում, օրինակ նույն արտեզյան ջրհորներից օգտագործող ջրի էլեկտրակայանի դիմաց։ Կառավարության կողմից մշակված է, հաստատված է քաղաքականություն, որով մենք փոխհատուցում ենք ջրօգտագործողներին կամ այդ էլեկտրակայանի սպառողներին։ Վաղ անհրաժեշտություն կլինի այլ ուղություններ։ Մենք պատրաստ ենք քննարկելու եւ նոր գործիքներ կիրառելու, որ เป զի այդ թանկացումը չբերի ընդհանուր տնտեսական խնդիրների։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ կառավարությունում կառուցվածքային եւ կադրային փոփոխություններ են կատարվելու, սակայն ոչ արմատական։ Փակագծերը չբացեց, դրանք կբացվեն շատ շուտով։ Ու նաև վստահեցրեց, որ այս տարիները մինչև 2017 թվականը լինելով է մեր երկրի համար կարևոր առանցքային, որտեղ շատ խոշոր պրոյեկտներ ենք նախատեսել, որոնք ավարտվելու են այս տարիների ընթացքում եւ 15-17 թվականները մեր երկրի տնտեսական պատմության մեջ հատուկ տողերով են գրվելու։ ավարտվեց ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հունիսի 16-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժողներ Դարիկ Ովոսկանյանը, Նադեժդա Դոլուխանյանը։